السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد الحمد لله tunamshukuru Allah tunapoendelea na muhimmatu na aqadiyya fi ibadati siyam na leo tunaingia katika masala ya 4 na katika masala ya 4 Sheikh asema hafidhahullah ihtasib thawab as-siyam ihtasib thawab as-siyam tarajia na e, uwe unakusudia kuweza kupata thawabu ya kufunga na kumbuka watadhakkar anna alladhi yujzi bihi huwa alkarimu subhanah na kumbuka anayelipa unapofunga ni mkarimu Allah subhanahu wa ta'ala na nasema na hili ndilo niliashiria kwa mbali katika masala ya kwanza au masala ya tatu as-sawmu li wa ana ajzi bihi kuwa saumu ni yangu na mimi ndio mwenye kulipa asema kalima hii ni kalima ambayo ni adhimu jiddan kwa sababu alkarim mkarimu zaidi ya wakarimu wote anaposema kuwa mimi ndiyo mwenye kutoa malipo basi hakuna shaka kuwa malipo hayo ni makubwa zaidi mbele yake subhanahu wa ta'ala na atamridhisha mja wake e, na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kwa kawaida kwa kawaida, mkarimu wote katika wanadamu anapompa kila mmoja au anapotoa kiwango fulani cha pesa watu wagawane, alafu asema fulani mimi mwenyewe nitamsot Bila shaka matarajio itakuwa ni kuwa huyu ambaye huyo mkarimu amesema yeye mwenyewe atamlipa malipo yake itakuwa ni juu kuliko hawa wengine. Je, Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Akramul Akramina subhana na yeye ndiye asema kuwa mimi ndo mwenye kulipa thawabu ya saumu kwa hivyo shekha asema na kuhusia ndugu yangu uweze kukumbuka e, thawabu mbalimbali ambayo amepokewa kuhusiana na ibada hii ibada hii muhimu ya saum kama vile babu Rayyan Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha kuwa kuna mlango mahsusi ambao hao wanaofunga watapita katika mlango huo vile vile kumbuka ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia ramadhani mpaka ramadhani nyingine e, mtu hapo katikati anaoyafanya ni sababu ya yeye kusamehewa anapofunga ramadhani hii akiendelea kuwa katika istiqama mpaka ramadhani inayofuata aliyoyafanya atasamehewa vile vile kumbuka mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuhusia yule sahaba na kumwambia alaika bisawmi fa innahu la idla lah jibidisha shika kushikamana na saum kwa sababu saumu hii haina mfano na mengine mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupasha na anasema siku zote kumbuka ya kuwa anna rajaa athawab almuayyan mtu kutarajia thawabu mahsus kutoka kwa Allah aqwa fi at wa ad'a ila tahsin al inaonyesha ukweli wa imani ya mtu na itampelekea yeye kufanya ibada yake hata vizuri zaidi kama annani unabbihuka ila amrin muhim kama vile anavyokukumbusha jambo lingine muhimu sana ya kuwa yata'allaqu bibabi ihtisabi al-ajr inawahusiana na jambo hili la kutarajia thawabu kutoka kwa Allah ala wa huwa anna lilmu'mini nadharayn fi hadha al-maqam yakuwa muslimu anamtizamo miwili katika jambo hili ya kutarajia thawabu jambo la kwanza ni annahu yu'minu wa yusaddiqu wa yuqin anna hadha thawabu Allah alladhi rattabahu subhanahu ala hadhihi al-ibadati aw tilk yakuwa hii ni ni kuwa eh, jambo la kwanza ni kuamini na kusadikisha na kuwa na yakini kabisa ya kuwa thawabu hii kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyambatanisha na ibada hii muhimu ni thawabu ambayo haina kifani wallahu la yukhlifu almi'ad na Allah subhanahu wa ta'ala hakhalifu miadi yake hakhalifu ahadi yake fahuwa waqi'un qat'an likulli man istajma'a shuruta al-ithaba wantafa anhu al mani' na hili bila shaka litakuja kufanyika litakuja kutokea ya kuwa wale ambao walikamilisha masharti ya ibada kukubaliwa wakajiweka mbali na sababu za ibada kukataliwa basi hawa bila shaka watapata ahadi ya Allah hili ni jambo la kwanza Jambo lingine la pili mtazamo mwingine ambayo Muislamu anafaa kukumbuka katika kutarajia thawabu kutoka kwa Allah yataallaqu bil insani nafsihi inahusiana na mwanadamu mwenyewe wa huna yambaghi an yakuna al insanu baina khawfin wa raja mwanadamu anafaa kuwa baina ya kutarajia malipo kutoka kwa Allah wakati huo huo ana hofu huenda ibada zangu haijakubaliwa yarju isabata dhalika thawab wa hadha huwa al-ihtisab alladhi jaa fi al hadith anatarajia yeye kuweza kupata thawabu hiyo na hii ndio imekuja katika hadithi ya man sama ramadhan man qama ramadhan imanan wahtisaban fa anta tarju naila thawab wa ma'a dhalik unatarajia wewe kupata thawabu lakini wakati huo huwa dhumma ilayhi alkhawf min fawati hadha athawab wakati huo huwa una khawf labda umefanya jambo ambalo kwamba litakupata usipate faida hii usipate thawabu hizi chungu nzima za mtu kuweza kufunga au kusimama katika mwezi wa Ramadhan idhan alaika aidan an takhafa alhirman ni lazima wewe ukumbuke ya kuwa huenda ukanyimwa huenda usipate hilo litakushajiisha wewe kujibidisha zaidi na zaidi la li anna Allah subhanahu qad yukhlifu almi'ad sio eti Allah takhalifu ahadi yake asikulipe la hasha wakalla walakin qad tu'ta min nafsik huenda nafsi yako ikakukost labda ukaingiwa na ujub ukaingiwa na riaa ukakosa sharti moja au nyingine ya ibada qad tuaqabu ala taqsirik na huenda uka ukakuwa punished kwa sababu ya upungufu wako au ala dhunubin lahiqa au kwa sababu ya madhambi mengi ambayo madhambi fulani ambayo yatapromosha yatapromosha thawabu yako na itafanya thawabu yako ifutwe idhan kun ayuha almuwaffaq baina alkhawfi warraja siku zote fanya bidii uwezavyo lakini wakati huo huo kuwa kati ya matarajio na hofu wakati huo huo ikiwa muislamu ataishi katika hali kama hii biidhnillah tabaraka wa taala atakuwa ni mwenye kuchuma mengi katika mwezi huu na tunamuomba Allah tupatie tawfik wa jazakumullahu khaira